Allah anasema wa ataitum ihdahunna qintara na mkampa mmoja wao mali nyingi katika mahari hizo mali za mahari fala taakhudhu minhu shay'a msichukue chochote kutoka katika hizo mali bal wafiruhu lahunna wapeni zote zipi tunazungumzia hapa mali za mahari aweza akakuanzishia vibweka mwanamke nyumbani kwako utaniacha hapa hapa kaliki hapa wewe ndio utakayeniacha mimi vurugu matusi ya mbua kutukana alafu wakati huo huo atakaondoke na godoro lako ambalo sio mahari atakaondoke na jiko lako la gesi atakaondoke na kabati vipi hivi ah si vyangu nimekupa hivi vilikuwa vya matumizi ya nyumbani kwa unaondoka acha utakuja kuvitumia mwingine kwa hiyo mkiwa mmewapa mmempa mmoja wao mali nyingi kwenye mahari usichukue kwenye mahari yake chochote sababu si haki yako tena lakini hivi ni haki yangu sijakupa alafu wewe umetaka kuondoka mimi sijashindwa kuishi na wewe wewe ndio umeshindwa sasa hivi iweje wewe uondoke vitu vyangu viondoke alafu mtafute mtu mwingine na vitu vingine yawaje kwa nini wantia kwenye hasara kwa kosa lako mwenyewe tunaelewana vizuri hapo fala taakhudhu minhu shay'a msichukue chochote hii aya inazungumzia mahari ndio maana shekha ameiweka katika kipengele hiki katika haki za wanandoa wawili inda inda aqd nikah ay yuwaffi ar-rajulu al-mar'ata sadaqaha kamila ampe mwanamme mke wake mahari yake kamili ghaira manqus bila mapungufu aya namalizikia mwisho ataakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina yawaje nyinyi wanaume mwachukua mahari na mali nyingi mlizowapa wanawake buhutanan kwa uongo kabisa eh? wa ithman mubina bali na madhambi yaliyokuwa wazi si dhambi hiyo watenda wewe si dhulma hiyo maanake kama ni dhulma kuchukua mahari ya, ya mke ila umeruhusiwa kwenye njia nyingine kuchukua hakutaki anadai talaka yake wewe huna kasoro, huna dosari, kakuchukia tu. Hapa naambiwa jivue kwenye ndoa, ikomboe talaka kwa kutoa atakachokutaka mume kitoe. Baadhi wamesema ni mahari, anaruhusiwa hivyo. Baadhi wakasema wakasema wengine zaidi ya mahari au pungufu ya mahari au chochote atakachokitaka mume mwanamume. Si hunitaki? Eh, sikutaki. Nimekuchoka, nimekukosea lolote kwenye dini? Ah, hakuna. Basi tu roho yangu sasa hivi na wewe, riziki imeisha. Nitakwambia riziki imeisha. Riziki imeisha, umeona wapi? Riziki ni, ni, ni siri ya Allah, iko mbinguni kwenye lauhi mahfudh. Nani akakwambia imeisha? Ana mtu wake nje na wanaume na wahusia yani mwanamke wako akichanza eh, vitu kama hivyo ah, elewa kwamba hapo bye bye usijikalifishe ah. mwanamke akishakwambia akishaanza kuambia lugha kama hizi ishara ishara hizi ikiwa lugha pale nyumbani inaanza kubadilika kutoka kwenye Kiswahili kwenda kwenye Kiingereza elewa kuna jambo linakuja what ukisikia hivyo, wallahi lazim ujue kuna jambo linakuja, sio tena mambo ya Kiislamu. Yani naangalia kwamba mimi nimesoma nikana mpumbavu huyu mjinga huyu darasa la saba felia sukadonga mimi natakiwa nastahiki kuwa na fulani, sio ibana Yesu miache Kuna mwingine anakutamkia kabisa, kwani huna rafiki yako mtu wa dini kwa ukaniacha akanioa kwenye ndoa yuko kwenye ndoa akwambia mambo haya ah, nasikiliza asubuzi ila elewa kwamba ukishasikia hiyo lugha inakuja kuja hiyo ujue kuna gharka iko mbele yako usimng'ang'anize mwanamke sababu ukimng'ang'aniza lote kaja akakufanyia wanachezewa shetani na shetani epuka mke wako kwenda naye sehemu ambazo mwenye sehemu hiyo au mwenye maeneo hayo au mwenye nyumba hiyo kipato chake kiko juu, akaona mwanamke mwenzake kama yeye jinsi anavyoishi kwenye mazingira ya pale, wengi wanahurika, wanawake wengi wanahurika. Sasa ataanza kukusumbua nyumbani. Sasa tuangalie maisha watu wanaishi kule. Wewe hapa yule anafanya kazi, anafanya kazi mahosteli wanne kuna mfanyakazi wa kupika uji wa watoto tu, kuna mfanyakazi wa nguo tu, kuna mfanyakazi wa kudeki tu. Wewe umekaa tu hapa, mimi wanikondesha mtoto wa watu, wanipausha badala ya kuso walivyoniparama. Wewe na hela, una pesa wewe? Wenye pesa sawa huwaoni? Wewe umeacha shilingi elfu kumi hapa eh, kwa siku unaona kama wewe umeacha laki mbili. Elfu kumi yako hiyo yanipeleka wapi mimi? Hii hii akuaishika kwenye hii hii hii sinamuamua tu hii wewe unipangia mambo elfu kumi bajeti mke wangu ajua ah, elfu kumi hiyo hiyo tule asubuhi elfu kumi hiyo ni bajeti tule mchana kama hamjajipanga kuoa mwaendea vipi mambo ya watu dharau mtu mwenyewe ndo akajitutumua kahangaika huko karuna elfu kumi kahangaika kachoka alikuwa anaweza akaingia mamantilie kidogo akajiposa akala kidogo akabakisha lakini atakunywa kahawa tunakashata ili zinazopisha mitaani zile najua siri ya kahawa na kashata zinaingiza gesi tumboni kwa kila kashata na kahawa moja unajihisi umeshiba unajidanganya kama hapa mmekula biriani eh unacheuka una unateua umekula mandi umekula kahawa shilingi kikombe shilingi 50 kashata shilingi 200 300 basi Watu wengi washindia kahawa na kashata mjini, ili ameki arudishe nyumbani, watu waje wale. Bado mke wake anamkabili hivi. Kwa hiyo huyu ambaye ana vituko vyake mwenye anavianzisha, atakatalaka huyu, wewe sio kwa ridhaa yako kama ataka kumwacha, aikomboe yeye talaka, ajihuluu, ajivue kwenye ndoa, ima kwa mahari uliyompa bwana wewe sawa mimi sina ubaya na wewe naomba nirudishie mahari yangu mahari yako haya hapa nimekubali khulu yako kwenye ndoa yangu hii nimekuacha si mke wangu umemwacha kwa khulu umemkubalia ombe lake la kujivua basi akae eda yake mwezi mmoja aingie period atoke enda akaolewe mbele mahari yako tafuta mtu mwingine ukaolewe au zaidi ya hapo e, mimi bwana mahari yangu ilikuwa laki nane lakini siwataka talaka kutoka kwangu sijapanga kuacha mwaka huu sikufanyii madhila najitahidi kadiri ya uwezo wangu mwenyewe tu na kisirani chako kwa hiyo ikomboe talaka yako kwa milioni nne mtafutie milioni nne hapo. wako wanasema utachukua mahari wako walisema utachukua zaidi ya mahari unachotaka wewe. Kwa ukiamua utaki kumkomoa, mwambia utaka kujikhulua, nipe shilingi mbili tu jikhulua, iwe umetoka na kitu chochote umetoka nacho 200 ya Tanzania ya kununua karanga, nipe ah, nimekubali khulu yako, nenda sio mkiwa sababu. Akisha kuanzia hivyo, wewe utarajia nje na kutoka kwake? watarajia nini? Watakaoishilia nini sasa? Wang'ang'ania watakakuona nini? Sio tuelewana vizuri hapo. Muone hivi hivyo wanawake. Wanene hivyo hivyo. Illa man rahimallah. Anasema shekh Hafidhahu Allah Ta'ala wa min haqqi zawjaini miongoni mwa haki za wanandoa inda aqdi nikahi wakati wa mafungamano ya ndoa anna man sharata ala nafsihi ta'ian ghaira mukrahin kwamba yeyote atakayejiwekea sharti juu ya nafsi yake ta'ian ghaira mukrahin akiwa radhi ta'ian an radiyan akiwa ameridhika ameridhia mwenyewe ghaira mukrahin hakushurutishwa hakutezwa nguvu يجب عليه أن يفي للآخر بشروطه ni wajibu juu yake kumtekelezea mwingine masharti yake allati ishtarataha alayhi aliyomwekea wakabilaha na akayakubali yakulu nabiyu sallallahu alayhi wasallam kama ilivyokuja katika hadithi ya Uqba ibn Amir radhiyallahu anhu anasema mtume sallallahu alaihi wasallam ahqqu shuruti an tufu bihi mastahlaltum bihi alfuruja rawahu al-bukhari wal lafdhu lahu wa muslim ahqqu shuruti masharti yenye haki zaidi yenye haki zaidi mtume anasema sallallahu alaihi wasallam antufu bihi nyinyi kuyatekeleza mastahlaltum bihi alfuruj ni yale masharti ambayo kwayo ah, mmezihalalisha tupu. Hayo masharti yamekuwa ni sababu ya wewe kustarehe na mwenzako, mkafunga ndoa, mkaoana. Kulikuwa na masharti mliyaweka, mkakubaliana ili muoane. Mwanamke kakuwekea masharti yake, nataka haya na haya, kubali Masharti yanazungumzwa kabla ya kuoana. Tukubaliane bwana wewe. Haya haya. Tumekubaliana bwana wewe? Eh, tumekubaliana. Basi kama umekubali haya, mimi sina kipingamizi cha kufunga ndoa na wewe. Umenikubalia bibi wewe? Eh, nimekubalia. Umenikubalia bibi wewe? Eh, nimekubalia. Kama tumekubaliana kwenye hii, kwenye haya, hasa kuna ubaya sisi kuliendea jambo la ndoa. Masharti yenye haki zaidi kutekelezwa ni yale ambayo kwayo mmehalalikiwa na tupu mke kuhalalikiwa na mume na mume kuhalalikiwa na mke kwa ndoa iliyofungwa iliyotambuliwa na hayo masharti. Masharti hayo yana haki zaidi kutekelezwa. Mfano, mtu mwanamke akamwekea sharti anayetaka kumwoa kwamba bwana, mtakubali lakini ukubali uishi na mimi kwa wema, sawa au bwana wewe, mimi nitakubali kuolewa na wewe, mbali kwamba na kazi zangu zinakwenda na maduka yangu watu wananisimamia, lakini ili niolewe na wewe, na mimi ni mke kama mke wako yule kule, kwa maana unihudumie, mali zangu ziangalie kama unavyoziona yani usitaka usi kunioa alafu kaniacha kwamba nijihudumie mwenyewe. Aa, ah, ah unihudumie nipe huduma sawa sharti hilo katika masharti yenye haki zaidi kutekelezwa kabla ya ndoa au akaika sharti kwamba na yeye amvishe eh, ununulie mavazi sawa lakini je utanitoa hapa nyumbani utanipangishia eh nitakupangishia ima unipangishie au unijengee au ah, nitaanza kukupangishia utanipangishia eh sitaki unione ubakisha hapa nyumbani kwetu sawa sawa sharti hayo lazima yatekelezwe kadhalika mume aweza kumwambia nataka nikuoe lakini kwa sharti usitoke nyumbani kwangu bwana bila ruhusa yangu sawa usitumie mali zangu bila ridhaa zangu sawa usitoke bila ruhusa sawa usifunge somo ya sunna bila ruhusa yangu sawa utaacha kazi ndio na mambo kama haya Haya ndio masharti ambayo kwamba yana haki zaidi kutekelezwa, ni yale ambayo kwamba ni sababu ya mtu kuhalalikiwa na kustarehe na mwenzake. Hayo maneno Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa thabata anna rajulan tazawwaja imra'atan, na imethibiti kwamba bwana mmoja alioa mwanamke, wa sharata laha dariha, akamkubalia sharti lake juu ya nyumba yake ishtarata laha alla yukhrijaha min dariha amemkubalia sharti lake ya kwamba hatomtoa nyumbani kwake ishtaratat alayhi an tabqa fi dariha yule mwanamke alimwekea sharti yule mwanamme kwamba ambakishe yeye abakie kwenye nyumba yake fakabila sharta yule mwanamme akalikubali lile sharti falamma dakhala biha arada naqlaha falamma dakhala biha, alipoingia kwake rasmi kwa mwanamke wake kufurahikia ndoa, akawa wanaishi, arada naklaha, akataka amhamishe pale, amtoe kwenye nyumba ile ampeleke kwingine. Mwanamke akagoma, akamwambia sio makubaliano yetu, sio makubaliano yetu haya. Fahasamuhu ila Umara, akahasimiana naye mpaka akamfikisha kwa Umar ibn Khattab radhiallahu anhu akamsimulia Umar hadithi hii ni hadithi ya Abdurrahman bin Ghanmi faqala akasema Umar baada ya kusikiliza maelezo yao laha shartuha abaki kwenye masharti yake anayo anayo haki ya masharti yake aliyoyaweka anayo haki si ulikubali wewe eh, basi huwa ana haki kwenye masharti yake ay yajibu alayka an tafiya bi shartiha kwa maana ni wajibu juu yako kutekeleza masharti yake yale mliokubaliana kabla ya kuoana faqala ar-rajulu akasema yule mwanamume idhan yutalliquna na kwenye riwaya idhan yutalliqnana bas atakuwa na uwezo pia kutuacha huyo faqala umar radiyallahu anhu umar akasema maqati'ul huquqi 'inda ash-shuruti maneno mapana kabisa maana yake maana yake ya ujumla ukitaka kuzithibitisha haki zako zibakie weka sharti maqati'u huquqi 'inda shuruti yanayokata shauri jingine lisiingie kwenye masharti kwenye haki ni masharti linalokata ah, shauri jingine lisiingie kwenye haki unazozitaka zibakie ni masharti utakayoyaweka eka sharti tu e bwana tufanye hii biashara lakini lakini hili na hili na hili na hili lisiwepo sawa sawa na hili lisiwepo sawa sawa umekubali umekubali twende tufanye kazi haya ndio kuja kukulinda wewe unapotaka kudhibiti kwa haki zako eka sharti maqatu alhuquqi inda shurut haya aliyesema Umar kumuunga mkono yule mwanamke kwamba aliweka sharti la mwanzo na kuna mwingine anakubali masharti ili jambo fulani lipite tu umekubali wewe umekubali sawa alafu huko alikuja kuruka futi ah mimi sikubali si ulikubali mwenyewe hapa haki inakuwa haipo kwako tena ndio maana wanaambiwa kwenye ile mikataba wanaandika nikiwa na akili zangu timamu bila ya kushawishiwa ulishawishiwa ulikuwa umerukwa na akili kipindi kile ah, ah. sasa vipi sasa si hilo ah tuishieni hapo jamani ishileni hapo tuje kuendelea kesho inshallah